יוני באגן פה. צהריים טובים. אמירה פה. רובי שם, מהצד אה, השני של ה... שייכנס. אם הוא ייכנס, מי ינתב לנו את התוכנית. טוב, זה שיר של ג'ימי הנדריקס מאוד ידוע, וודו צ'יילד. אתה יודע איך קראו לשיר הזה במצעדי הפזמונים בארץ? נו. בנו של מכשף. בנו של מכשף. בנו של מכשף. אני אוהב את התרגום של פעם, של... בנו של מכשף. אגב, זה השיר היחיד, אם אני זוכר נכון, של ג'ימי הנדריקס שהגיע למקום הראשון בבריטניה, וזה גם אחרי מותו. וג'ימי הנדריקס מת ב-18 אה, בספטמבר 1970, כלומר חודש לפני 55 שנה. אה, זה לא הוא שר כאן, אבל זה שיר שלו. מי ששר, אה, או שרה, תכף נגיד לכם. ריי אוונס מון. כן, ריי אוונס מון, וזה מתוך אלבום משולש שנקרא Love and Peace Festival. לא רע, אבל זה לא ג'ימי הנדריקס, ולכן אנחנו נתחיל להוריד. היא גם הגיעה לסוף, בכלל, אה, בכלל אנחנו לא צריכים לדאוג. אמ, אז ג'ימי הנדריקס לא ייסד את מועדון ה-27, בסדר? בריין ג'ונס מת לפניו, רולינג סטונס. ואם כבר הולכים לאחור, אה, גם רוברט ג'ונסון הידוע, הבלוזיסט שמכר את נשמתו לשטן, לפי כל האגדות, גם הוא מת בגיל 27. וגם ג'ניס ג'ופלין. עוד uh, כוכבת. שבסוף השבוע הזה ימלאו uh, אה, 55 שנה למותה. אז אנחנו נשמע ג'ניס ג'ופלין. אתה הבאת את אלבום uh, מיטב הלעיתים שלה, שהיה מאוד מצליח. גדלתי עליו, אגב. מי לא? אגב, uh, האלבום הכי מצליח שלה, פרל, יצא בעצם אחרי מותה. אז ג'ניס הייתה בת 27, והיא מתה ממנת יתר של הרואין, שזה דבר מטומטם, אבל קורה. וחבל. ואנחנו נתחיל עם שיר שג'ניס בעצם הקליטה אותו כשהיא עוד לא הייתה זמרת סולנית. זאת אומרת, היא הייתה סולנית של אה, להקה שנקראה Big Brother and the Holding Company. נדמה לי שבארץ תרגמו את זה ל"האח הגדול וחברת האם". אז לא ידעו מה זה חברת החזקות, אמרו חברת האם. אה, וזה גם... אגב, רוב השירים שג'ניס אה, שרה אה, לא היו מקוריים, הם היו קאברים שלה, אבל קאברים טובים. וגם זה, המקור הוא של זמרת בשם אלמה פרנקלין. והביצוע של ג'ניס ג'ופלין הוא מ-1968, זה נקרא Peace of My Heart. Voice of My Heart. מכיוון שזה אלבום של אה, Best of, אז כמובן שאנחנו נשמע עוד אחד אה, מהשירים אה, באלבום הזה, וגם זה קאבר. וזה עוד שיר נהדר של ג'ניס ג'ופלין, שיוני עכשיו מכוון, ומקווה לקלוע נכון למקום הנכון. Cry Baby. וזה מתוך האלבום Pearl, שיצא לאחר מותה. just don't know nothing to do with your life, man. When you only got to do one thing well, you only got to do one thing well to make it in this world, man.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 מן הקרעים בנשמה היא הייתה הקיסרית של העובדים והתוהים הנודדים במרחבים של אלוהים. היא הייתה הקיסרית היחפה, ושפחתם של הכאב, והבדידות החשופה. היא הייתה הנערה המקבצת נחמה, במיתרים הניחרים שבגרונה הייתה הקיסרית האומללה, ולפעמים היא צעקה כמו ציפור מקוללה. היא הייתה הקיסרית של המוכים והכמהים, הנבלעים במרחבים של אלוהים. היא הייתה אולי רק פרח משוגע, אבל פרחים משוגעים הופכים משל או אגדה, כי היא חייתה מהר מדי עד שמותה חמד אותה, המוות שתמיד ביקש לנסותה. משוגע פרח משוגע, חווה אלברשטיין, רחל שפירא, ולחן של אה, מוני אמריליו. וביום שישי מוני אמריליו הלך לעולמו בגיל 93. אגב, אחד אני חושב שאחד הרעיונות האחרונים שלו, רעיון קצר אמנם, שיחה נאמר, לרדיו היה אצלנו כאן במעדן ויניל, כש... אה, דורית, ראובני ויאנקלה מנדל התארחו, ובהפתעה אה, יאנקלה העלה את מוני לשיחה קצרה. ואגב, אנחנו... השיר הזה נשמע יותר שנסוני מאשר בלוזי, כמו שג'ני ג'ופלין שר, אבל זה חלק יפה מהקסם של מוני אמרילי, ואנחנו נקדיש לו אה, את החלק הבא בתוכנית. אה, בואו נשמע את הגבעתון. מה אתה אומר? יאללה, אני בעד. אם אתה בעד. אז אה, כמובן שאנחנו נשמיע. איך אפשר להגיד לא לגבי תרומה? <laughs> לא, אתה לא כיוונת טוב. הוא לא כיוון טוב. הוא לא כיוון טוב. הנה, למה? עכשיו הוא כיוון טוב. ההר הירוק. מוני אמרידו הלחין, מילים של אה, יורם תיארלב. הגבעתרון, ההר הירוק. עכשיו, אה, יכול להיות שאת השיר שנשמע תכף היינו צריכים להשמיע אחרי, אחרי אה, אה, פרח משוגע, אבל אז זה היה מקלקל לנו קצת את הרצף שאנחנו רוצים לבנות פה. עכשיו, למה זה היה מקלקל? למה, למה היינו צריכים ולא? כי גם את השיר הבא שנשמע, חוץ מזה שמוני אמריליו... אה, ולכן רחל שפירא כתבה. והשיר הזה הגיע למקום השני בפסטיבל הזמר תשל"א, משמע 1971. אה, ומי זכה? אתה זוכר? אני אשיר לך. נו. רק הירח זורח. אילנית. אילנית, כן. נכון, מקום ראשון. אה, מי מזרח המקום שלישי. לא, לא נדע. די, מה אנחנו עושים פה קריוקי, באמת. בוא נשמיע את כל האלבום, וזהו. אה, רגע, יש לנו פה, אה, יש לנו מחט למעלה, והיא מסתובבת לה בעליזות ובנחמדות, והגיע הזמן שנשמע. אסי קשת. הוא מתוק האור בעיניים. כאמור, רחל שפירא הפירה מילים, כאמור, מוני אמרי ליאור, אוכל לקום וללכת, דבר מה קורה בך ללכת. געגועיך הם לך כנפיים, ומתוק האור בעיניים. דרך דרך כאן לרגליך, ארץ ארץ באה אליך, שמש ורוח בעורקיך קיים, ומתוק האור בעיניים. יוכל לקום וללכת, דבר מה קורה בך ללכת, געגועיך הם לך כרפיים, ומטות האור בעיניים. ראה סירות שטות על המים, ועפיפונים בשמיים, לא תדע שובע המרחק והגובה, ומטות האור בעיניים. לקום וללכת, דבר מה קורה בך ללכת, געגועיך הם לך כנפיים, כן, נכון. ומתוק האור בעיניים. איבה זה ביתך ושדותיך, איבה זה כל אהבותיך, טעם הזמר שלא שרת עדיין, ומתוק האור בעיניים. הזמר שלו שרת עדיין, ומתות האור בעיניים. טעם הזמר שלו שרת עדיין, ומתות האור בעיניים. ססי קשת ומתוק האור בעיניים, פסטיבל הזמר והפזמון תשל"א. אנחנו נמשיך עם עוד uh, פסטיבל. מה אתה עושה? מה אתה עושה, יוני? מה? לא, לא, בדקתי בדיוק על משהו שדיברנו עכשיו. אה, הולכים לבחון אותי עכשיו. לא, לא. טוב, אה, אז אני אספר סיפור. אתם מוכנים לשמוע סיפור? יפה. אה, אתם יודעים מי ניצח בפסטיבל אה, הזמר והפזמון תשכ"ט 1969? זה היה יורם גאון, ששר שיר של דן אלמגור ואפי נצר. בלדה לחובש. ולמקום השני הגיע שיר של אהוד מנור ונורית הירש בדרך חזרה. ולמקום השלישי הגיע שוב יורם גאון עם אה, השיר עץ האלון. אה, מי זה? יורם טהרלב כתב את ה... יורם טהרלב. כן, כן ומוני אמריליו אה, הלחין. אה, עכשיו, אה, למעשה, כמה שאני יודע, הציעו ליורם גאון לשיר גם את uh, בדרך חזרה. היה לו שלושה שירים בפסטיבל. נכון. הציעו לו את בדרך חזרה, והוא החליט שלא. אז אבי טולדנו שר, והגיע למקום השלישי. אגב, באלבום הזה uh, שר את השיר הזה דני גרנות. למה? בגלל עניינים של זכויות uh, בין uh, חברות תקליטים. לא שחררו uh, ביצועים מסוימים. אבל עדיין הוא שר עוד שיר. שלא הגיע לשום מקום. בסדר, ומי זוכר אותו? <laughs> דרור יקרא. אבל לא, דרור יקרא. כן. לא, לא, אה, מה זה? אה, משהו אחר. זה היה פסטיבל אחר. כן. לא, האמת היא שזה לא היה באף פסטיבל. טוב, שנשמע את עץ האלון. כן. שנשמע את עץ האלון. מוני אמרידיו, יורם טהרלב, יורם גאון. ואם תישארו איתנו, תשמעו אחר כך. עוד יורם גאון. נדיר. יקר. ויוני יראה לכם את זה. טוב, אנחנו לא בשידור חי, אבל אנחנו אחר כך נצלם את זה. תראו את זה בצילום. בין עצי היער על גזעו הסר בת ימים וסער, עץ אלון ניצר. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצב בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם? זהב. באה וזמרת שיר תוגה עליו. וואו וואו וואו למה ומדוע נד העצב בעולם. וואו וואו וואו de hoy. מאות אלף ישמעו שם וזה היה עץ האלון, אה, ששרו לו, או-אה, או-אה, או-אה, למה, או-מדוע. ועד כאן מוני אמריליו, שהיו לו חיים מלאים במוזיקה, ואגב, בוויקיפדיה כתוב שהוא המלחין שהיו לו הכי הרבה שירים בפסטיבל הזמר שהגיעו לשלושת הגדולים. 11 שירים. מאוד גדול. אבל עדיין, המלחין שזכה הכי הרבה במקום הראשון, יעקב הולנדר. וזו הייתה פינתנו הטריוויה הלא חשובה של היום. או כן, כי בכל זאת 11 שירים, זה מאוד. יורם גאון, הבאת לנו איפי, e ספר. איפי e נורא נחמד. גם אה, נדיר. ירושלים של ברזל, חברים, לא של זהב, של ברזל. אז, אז נספר קצת על זה? כן, למה לא? אה, קודם כל, מה יש עוד ב-IP הזה? ב-IP הזה יש, הוא פותח עם ירושלים של ברזל, אחר כך יש את מערת החיילים, ובצד א', צד ב', הכותל, בשערייך ירושלים, ומסתיים מסתיים בהרב גורן. אוקיי, אז אנחנו מניחים שהאלבום הזה, אה, המיני, ה-EP הזה יצא מתישהו אה, לקראת סוף 1967, כי השירים הם כמובן שירי, חלקם שירי מלחמת ששת הימים. עכשיו, כמובן, אתם, אני מקווה, זוכרים שאת אה, ירושלים של ברזל כתב מאיר אריאל. זה מבוסס על ירושלים של זהב של נעמי שמר. אגב, לא כל כך אהבה את העובדה שלקחו שיר שלה ובעצם אה, שינו אותו, כי הטקסט של מאיר אה, אריאל שונה מאוד מהטקסט אה, של נעמי שמר. אגב, אתה זוכר שקראו לו הצנחן המזמר למאיר אריאל? כן, בטח. אבל הוא לא היה הצנחן המזמר היחיד, כי גם משה הלל נקרא הצנחן המזמר. מעניין אם הם רבו על זה. לא, אני לא חושב. טוב, זה... אה, אז בואו נשמע את... אה, אגב, למה ירושלים של ברזל? ברזל, נשק. ברזל... אז נשק, תחמושת, כן. עופרת. כן, כן. ירושלים הלא כל כך אה, מוזהבת. כן. יורם גאון. איפי. 33 סיבובים בשליש לדקה. לא טעינו, לא שמנו על 45. במחשקייך ירושלים מצאנו לב אוהב, את באנו להרחיב ולמגר מכל מרגמות נו, ושחר קם פתאום. הוא רק עלה, עוד לא הלבין וכבר היה אדום. ירושלים של ברזל, ושל עופרת, ושל שחור, הלא לכונותיים. עופרת ושל שחור, הלא לחום אותנו הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו. ובאו אימא אחר אימא בקהל השכולות. נושך שפתיו ולא בלי יגע, הוסיף הגדוד ללחום, עד שסוף סוף הונף הדגל מעל בית הנכות. ירושלים של ברזל, ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו ירושלים של ברזל, ושל עופרת ושל שחור, הלא נכון אותי נפוצו קונטי המלך, צלף נדם צריחו. עכשיו אפשר לים המלח בדרך יריחו. עכשיו אפשר הבית וכותל מערב. ארבעים, כמעט כולנו. תקווה בת שנות 2000 ועוד 58 שנה, כן, שלא כל כך uh, מתגשמת. Uh, טוב, נמשיך בטריוויה? אה. נמשיך בטריוויה. ובכן, איזה שיר זכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר תשכ"ז 1967? נו? נו. נו. נו. נו. נו. ורבים נוטים לחשוב שזה היה ירושלים של זהב, אבל לא. לא כי ירושלים של זהב זה שיר שהוזמן אה, לפסטיבל. וטדי קולק, ששמע אותו בפעם הראשונה, הוא כל כך התלהב שהוא ביקש בסוף שישמיעו אותו עוד פעם. מי שזכה, אגב, היה מייק בורשטיין ששר מי יודע כמה, במבטא אמריקאי. אז אה, אני לא ידעתי. עד שלא ראיתי את האלבום של פסטיבל הזמר, שירושלים של זהב לא היה השיר היחיד שהוזמן לפסטיבל ולא התחרה. יש עוד שיר. Okay. אוקיי. יש עוד שיר שכתבו אותו יורם תיארלב, עוד פעם יורם תיארלב וסשה ארגוב, וזה נקרא "אז למה שלא נחייך?" הפרברים. אז למה שלא נשמע את הפרברים? נשמע ונחייך. נחייך. מזל שעל יד הרכבת שומעים עוד מילים כמו אינני אוהב טוב, הפרברים בשיר שהוא לא כל כך אופייני לסגנון שלהם, שהוא יותר, אה, בוא נגיד, מינימליסטי, זה לכבוד הפסטיבל, אה, תזמורת, עיבוד, אריה לבנון, עליו השלום, איבד את השיר הזה. אז אה, כאן אנחנו נפרדים מפסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ז ועוברים ללהקת בנזין ולידיעה עצובה ש... שהתקבלה בשבוע שעבר, על של אה, יחיאל קיטש אמסלם, שהיה הגיטריסט אה, השני בלהקת אה, בנזין, לצד פוליקר כמובן. אז מה נשמע? ספר נא, מה נשמע? לא שאלתי מה שלומך, מה נשמע ב... ברור. כן. אז אמרתי, גם בגלל העונה וגם בגלל מה שקורה, גשם. גשם. שזה השיר היחיד שקיץ' אה, הלחין לאלבום וגם שר, וזה אחלה שיר שבעולם. אפילו נתן לך, נתן לך את האות. עוד, עוד פעם? עוד פעם? אבל תגיד, זה השתלב יפה ככה. טוב, זה שיר יפה, אז לא נדבר הרבה. גם לא נשמע אותו עד סופו, כי הוא שיר ארוך. גשם, ועכשיו אנחנו הופכים צד. והולכים ללהיט גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, גדול של בנזין, שכמובן יעקב גלעד כתב ויהודה פוליקר שר, והוא להיט כל כך גדול, שלפני לפני 43 שנה, במצעד השנתי תשמ"ב, הוא הגיע למקום הראשון, גם בגלי צה"ל, גם ברשת ג', זה כמובן יום שישי, את יודעת. יש בעיר מסיבה. עכשיו, יוני סיים לכוון, ואנחנו נשמע. כבר בא. יום שישי זה עוד כמה ימים, אז לוקח זמן. But myself to the back. אז אמנם היום, יום ראשון, רק יום ראשון, אבל כבר אפשר לשיר על יום שישי. אחלה בן זה. אחלה יום שישי. אחלה להיט, אוקטן. להיט גדול. זה מה שנקרא להיט באוקטן גבוה. uh, זהו, הגענו לסוף התוכנית הזאת. נאחל חתימה טובה. צום קל למי שצם. כלומר, חתימה טובה. שבוע טוב. בשורות טובות, נגיד תודה לאמירה שהפיקה, לרובי הטכנאי, ליוני בגן שהביא uh, תקליטים, ואנחנו נסיים. עם מה נסיים, יוני? ספר נא, עם מה נסיים? נסיים חפלה, לא? אלבום שנקרא חפלה ישראלית. כן, עם חומוס וחריף ו... והסימונים של רובי. הסימונים של רובי שאומרים, יאללה, לכו על זה. אל תגנבו לי את הזמן. דורי בן זאב. גנבים. גנבים. והשיר הזה לא מוקדש לאף אחד. שבוע טוב, בשורות טובות, ותחזרו בשבוע הבא. יהיה עוד מעדן ויניל, עם הרחשים, עם החריקות, אבל בגלל זה זה ויניל. אולי מחטים חדשים. מחטים, מחטים. זה הפתרון. קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.